fake news! Badakit English ez dela, eh? fake news eta franceskeriekin badugula aski baina aldiuntan ez dut auturik. Euskal Telebistako eman kizun berriaren izena baita, fake news. Aktualitatean da gainera, Donald Trumpek modan eman zuen kontzeptua eta atzo sari emaite egin zuen estatu batuetako presidenteak. Bai bai, sariak emaiten ditu orain, nahi di nahi du gero, eh? Fake news edo informazio faltsuak bere sari emaitean kazetari eta edabideak ditu sailkatu. Eh, bere selkapenearen ideia zen bezoinek zituen informazio faltsu gehienak edatzen. Eia da pertsona egokiena dela horren egiteko Donald. Eda bide ustelenak eta maltzurenak zoin diren izendatzeko sari emate bat proposatu du irabazle handiak. Eh, Paul Krugman adibidez ekonomiaren Nobel sariduna eta kronikalaria dena ere New York Timesen, Washington Post, Time, ABC News, baina txustut CNN lau aldiz izendatua izan dena. Bon, funtsian pixka bat eh, Donald Trumpekin kakingarrak diren edabide batzu kritikatzen menturatzen direnak gehienetan. Horren ondotik presidentak egindu zerrenda bat bere garaipenena, eh? bera presidente denetik tartean bi milioi enplegu berri sortu direla, bon, eh? izu zure buruari zure burua baloratzeko obedazuk eh, egitea eta edabideak bazterrean ustia Hala ere bere Twitter konduan idatzi du kazetari guziak ez direla txarrak edo ustelak eta edabide batzuek eskaintzen dituztela berri onak Amerikar populua hortaz harro izaiten alda bai egia zorionak uh, United States of America bon eta fake news beraz ebe euskal telebistan hori da Bai, eta egia er da. Adi egon, orain jabetuko zarata. Ez diezazutela ziria sartu. Hemen gertatuko den guztia, egiazko umorea izango baita. Fake News, ostegun arratsaldean, ETB baten. Hemen daude. Hau da, beraz, aurkezpena, fake news emankizunarena, Euskal Telebistak beraz programa berri bat proposatuko du. Ordean, bizkuntzetan izango da, lehenik eh, Euskaraz, atxeko zazpiak eterditan, uh, aldi bat entzat ere guretzat aski goiz, berra beste batzuentzat uh, sobera goiz, baina hori da, egiazko umorea eh, eginen duen emankizuna, horiek diote, berantetxia dut irri egitea, aktualitate izateri lotu umore saio bat, beraz, estrenatzen dute xarri. Orduan erramezala, Euskaraz lehenik eta marrak eterditan gauean uh, eh, espainolez, ete bebi katean eh, izango da. Gaur entxegu programa izango da, baina martxan balitz egunero egitekoa litaike. Itzorda beraz, azpite edo eh, ondotik estreminez. Espero dezagun ongi izango dela, e, telebistak saio irringarri satiriko bat lortzen badu aktualitateari lotua, txaloa, besterik ez, baina nikusintzin, ezin deusik eran. Baina Dann bist du auch Boots, Uts, Hutsch, Hitsch. Laster uh, gurekin izango da Fred Berruet uh, eh, eta Zaskel taldearen eh, disko berria entzunaraziko dauko atxalde untan. Uh, ah, ba, mahmat minuta gutio ere hor izanen da. Eta aldiz entzularen iritzian madi bera ekan erakaslea da eta era, ikasle galegindakote ez denez aspertua urtero bergauzak errepikatzea erakastea. Ilabeteak, aipatuko dauzkigu. Ilabeteak, justuki eta ilabete bat sustut kantatu du Xara Azurza uh, kantari gazteak. Zudana ezautzen eh, eta zuekin deskubritza beraz proposatzen dautziet. Otsaila kantuarekin. pasarte see deitzena kantu hau, xara azurzaren eh, kantuta disko berria eh, ateratzen duena orain eh, beraz donostia aldeko kantariak eta orain entzulearen iritzian maier zuri. Aurten, hiu gerren aldikotz lehen mailak dututzataekan. Zumaitek galtatzen deitaie, bena ezia asetzen urtoz berga izen errepikatzez. Ez ez, ahapostatzen diet, gramatika berra balin badae, eh? bitalde ez dia sekula berga iza. Gaiak desberdin dia, adibidik kambiatzen dia, eta hotz urtoz gaiza berri bat da. Ben haste huntan, ikasi dutugu hilabetik. Eta berriz egin dugu aekain jokia. Ekitaldi helibat, badia zerrendatuk, eta atzaman behar da zun hilabetetan den. Eta geho, bakotsak adibidik gehitzen dututza eta bestek asmatzen die hilabetia. Urtailan, urte berri hun erraiten da, hoi aiza da. Bantailan, edo txailan, sumaitek ihautiak aipatzen dutie eta bestek San Valentin. Martxuan, aekak korika aipatzen du. Bena aurtenko, beste adibide bat atzaman behar zen, nula ez, emazten eguna. Apilan, aekak basko aipatzen du. Bena argizagiaen abea beita as, basko hastebuia haitatzen, ez da beti apilan. Bena, apilan leheneko txistiak aldiz beti ordia. dia. Maiatzantako, dudaigabe, denak adosgia herri urratx hartzeko adibide bezala. Ara maiatzan, edo ekainan, jondoni joan isuiak sumaitentako, muzikaen besta bestentako ustailan, sanferminak edo bakantzak. Agorilan, ze bakantzak eta baiunako bestak. Setemez, edo irailan, eskolen txartzia edo ene urte Urietan, Urrietan, ursuk sumaitentako edo tauano Halloween eta bai, gizala uskal herrine behitutza erruak. Azauan, sumaitek bojoli nuvo delakua, aipatzen die. Eta abentin, eguberi, familia eta uskain eguna. Benadag un urteko, nahinuk ezo gio jelki. Urte hun bat suetatzen ahalbeita urte osun, ihautik bardin urtailatik apilala ospatzen behiti hasi behun, emazten eskubidentako urte osuan beita borrokatu behar, korrika bi urte badae aeka urtoz hor eta urte osuan, txistik egunoz kundatu behar behitia, xe aska ez peita justo besta eder baten antola salia, eta ikastolek urteotan laguntza beharra baitie. San Ferminak eta Bayunako besteta zaparte, bestet bestaik baita e. Eh? Urtotan eni pentsaten ahal baitu edo eni berri hartzen, eta hoi, Facebookeko hartazi gabe. Bon, ursu entako, heltu bada, hobe hilabete baten afea baizik espada egoiten. Eta, uskain susten gatzia, ez peita justo, xare sozialetan, euskaraz bizi nahi dut pandeaen publikatzia urtian behin, bena, egunoz mintzatzia dela oan hobena. Eta familiaikin, denboago suan igaiteko, beste memento hanitz beita, eta ez peita bortxaz behar urtzeko ai haik hobena prestatu, edota zer nahi opaik kaio josi behar, algarrekin igaiten dugun denboa, beita filabait opaik ederena. Matier ezaret, entzulearen iritzian mire eta segitzen dugu orain musikan zurekin fred beruet. Bai, gaur Bilbo alera goaz, zazkial talearen, biagen diskoaren, ezagutzera. Laro gita emeretzi, punto iruro FM. Lafrik, iratia. ikusen zuleo, gaur euriak zizara, piripi mor mor, lar guen atrio gainean, ala ere pladurraren epeltasun ontan bildua jentetza. Han, telebikoko gure lankideak hemen daude. Hola, Joseba, ketal? Era jentsiua bakin pasian? Izan ere, ekitaldia do friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai? Han, pupiren ikurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da. Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua. Oke irte dira, oke mila milioi gure kontu, gure kontu ordein duzela muztroa Ai ama, abakorten muturra da, rakazaren Euskal Euskalokiek ere gizuen ikurra Bizten honeko beste hainbaten antzera Platillo semeari egin ziten arrera Uzen geriaz botera lortzea, hau da jeltzaren afera Hauek dira zazkeltalea osatzen duten kideak. Asier Bilan eta Pierre Sarregi, baterian aldizka ari direnak, Asier Martinez, basuan, Etxaun Arregi, gitarran eta kantuan, Jon Tolosa, gitarran eta koruetan, Irati Arregi, kantuan, eta Oskar Rodriguez, teklatuak eta sintetizadoreetan. Amar kantuz osatu zazkel izeneko lehen autoko izpena atera ondotik, Bilbotarrek, Azkue Fundazioak antolaturiko banden leia lehiaketa irabazi zuten 2006an. Ez entzun izeneko bigarren lan honen grabazioa, karia hortara egin ahal izan dute. Gugenaiaren kantuetako hitzak nahiko kritikoak dira oroak. Gugenai museoa, musika industria, Eusko Alderdi Jeltzalea, Inigo Kabakasen eriotza, bertzale, norberaren senari kasu egiteko aholkua ematen duen, ez entzun izineko kantua ere badute, diskoari izena ematen diona funtsan. Leiaketak inposatu EPN errespetatzeko, jakimer da, hitz batzu tarrapatan idatzi behar izan zituztela, grabaketa egin maino justu lehenago ere. Hala ere, umorea ez aile falta izan. Entzun bestela ongi jatearen apologia egiten duen bazka edera kantua. Horain entzun nadi esango dudana Tripazorria kentzeko hause da formula Ogitartean jateko bekatu goxoa Txerri xolomoaren buru aldean dago koska Labean errea piperra zondua Etxeko ogia osoa edo zuria Eskubete dukula Etzazu esan beldu radiozula Bokata daiola goipetu dakoa Igurtzi, igurtzi, talioarekin egin zirri Oitean, basa ezazu ozka da zinturrean, bera. Kendu ezazu goxea, goxea. Basa ezazu ozka da zinturrean, bera. formula formular, musikalki Oh, oh, orokorki disko hau aintzineko lanean hasitako bidetik doa. Funk, disco, new wave, pop eta oroak egarren amarkadako musika inglesaren eragin ezberdiren arteko koktel gozagarria eskaintzen daukute. Hala ere, euskal pop erradikala etiketaren alarrikatzaileak, lehen jabaketan baino zertxo bait ilunagoak aertzen zaizkigu hemen. Diskoak sortzik kantu biltzen ditu. Horien artean, lehen diskoko ZTD kantuaren egemiksa eta ertzainak taldearen infernuko atean kantuaren bertsoa. biga disketxearekin agitaratua izan den lan hau, handoengo garate estudioetan grabatua izan da 2008ko udan, eta aintzineko diskoan bezala, kaki azkarazu da teknikari lanetan aritu dena. Bukatu aintzin zureak, aholkatzen dizue taldearen Facebook hori bisita bat egitea. Hor atxemanen dituzue, talearen eta disko berri honean inguruko informazio osagarri guziak Azkenean deldu zara zerbaita proposanlortzeko da. lagunak, salbatzaileak, da astunak. Men egiten duen oro, dara magu Hemen kontientziak bostatxola, izen petut nada maru da kulturaren partuzkoa da Emendena da maru maru Negozioa Betekinak Arrakastan Zure harima, Zure amarena, baina kontuz biara munean zer jazo den galdetzean bapatean zureak egin du dena galdu duzu jadan taldea Fred Berroetek aurkezturik mil esker ondoko estegun arte laster gurekin izango da inaki Berroko idigoin gure gomita uh, bihar uh, miarritzeko zineman lujamarekin batera antolatzen baitute zine debate bat zero fito 100% bio filmaren inguruan hortaz itzeginen dugu oren laurden bat eh, den buruan bai gora bera bostak eterdi mementuz euskal irratetan berriak zurekin jojo Thank Euskoa ipagai izan da ratxalde untan senatuan Max Brisa miarritzeko haute eta eskoalerriko senatariak du galdea egin ekonomiako ministruari tokiko moneta erabiltzen dute problemari gabe bulon surmer eskualdean zergatik ez ote eskoalerrian galde gindio. Emeza laborarien mutuelak itzarmen bat izenpetu du amikuse eta siberuan sedea bi eremuetako adinekoen laguntzia izanki, itzarmena hiru urteendako pentsatua da eta epea luzatzen halko da. Kartzelako sartzea blokatzen dute baionan uh, zaindariek, joan den astelenian abiatu dute mugimendua, eta oraino bihar arte bederen segituko da, eluden hastian segituko ote den ez da oraino argitua. Atzo Kataluniako parlamentuan Roger Torren dute hautatu president bezala, Eskerra Republikana taldekoa da, eta hortik aintzina eh, Kataluniako presidenta dute hautatu beharko gaur Bruselatik Carlos Puigdemontek eta arekin Bruselan esiliatuak dauden beste bi parlamentariek galde egin dute parlamentuko maian, mai berriari, boska delegatua onar dezatela etorriko den investidura biltzagaren zat. Basoaren ondoko ikasketak hautatzeko studirama saloina iraganen da eduden larun batian, baionan, elkarten etxean, goizeko behatziontaik, atxaldeko bostak arte, liseoko ikasle guzientzat argibideak eskuratzeko eguna izanen da. Kirol Sailan, eskualerriak bi txirindulari talde ukanen ditu emendik intzina horiek presentatuak izan dira gaur gazte izen. Eta errukbian, gaur garatxean partida importantea, miarritzeko ekipa Grenoblen konta hariko da, eskuali ratietan, segituko dugu partida. Pilota eta futbola aipagai asteuntako jokozkampo saioan. Mauleko pilota batasunako Cedric Zamalbid president ordea eta Alain Mugurdoi Siberoko txapelgoaren antolatzailea gurekin izanen dira. Siberoan pilota berriz piskortzen ari dela eranen eh, daukute. Eta mauleko futbol taldeari ere interesatuko gira, unek emaitza onak egiten ari baititu. Francis Fidel arduraduna eta aiande iturralt jokolaria, gure artean izanen dira. Jokoz kanposaioa ostegununtan zazpiorenetan, zuzenean Euskali Hatietan, erretika ostiralean atxaldeko bostorenetan. Petzero, Euskal Igatietan. Asteuntako Petzeroa, golf bat bai gurin. Ba, ez dut eh, uste golf bat ongi egitu jelaikela eh, bai gurina ditxe Katalin Santomari. Petxero orziraletan eguerdietan, laurdenetan, larun bat goizez orziak eta eta igandez eguerdiak aintzin. Eguerdiak aintzin. Ikastoletako guraso erdaldunak eta Euskararen jagaipena lapurdiko kostaldean izeneko ikerketaren dako, sari bat eskuratu du urko ikardo irundarrak, Euskara teknikaria da bortzirietan. Urko ikardo, ostieraluntako gomitago izberin. Itzeta itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta, Prentxaz, pundu bat egiteko ordua eta berriarekin abiatzeko, txilardegi, txilardegi aipagai, xare sozialetan ere, aipatu den atxalde untan, Joseba Alvarezek eneko goiari arazoa ez da eta, hau da titulua, Euskadi irratiak goizan egin dion elkarrizketan, donostiako hau zapesak, eneko goiak adierazidu txilardegi etaren sortzaileetako bat, izaitea, arazoa, arazoa dela gaur egun eta hori kontuan hartu beharrikoa dela errikoetxeak aitortza egin behar dion erabakitzeko orduan txilardegiren semeak erantzun dio berrian gehiago jakiteko. Azken ordukoa ere titulupean, bi adindun hilda orkitu dituzte Bilbon inderkeria zantzuekin, laro gehi urte inguruko gizon bat eta emazte bat dira hilak atsemanak izan direnak, albiste agentzian arabera, lapurketa batean ere hilak izan litaizke de ereduaren aldeko kanpaina aurkeztu dute Euskarabideak eta hogeita lau tokiko entitateek hau da beste titulu bat berrian beti Euskarazko ereduak eskaintzen duen kalitatea berrogei urteko esperientzia eta eleanistasuna azpimagatu dituzte kanpainaren sustatzaileek nafagoan. Euskarari lotua ere argian titulu hau, Lurambiok eta Agiretsek, Radio Euskadin Euskaraz egingo balute, zer, galderazko ikurra. Hemen txe, guk dakikula ez dute alakorik egin, bainan Alberto Irazu kazetariak Euskaraz egindu elkarrizketa zuzenean Radio Euskadin, normalki espainolez delarik, kasik hogei minutuko esperimentua, galder perez da, grafiti saioko orkezlea, eta berak galderak espainolez egin zizkion, eta beraz irazuk erantzunak euskaraz, eta onotik berezek laburpen motzak egiten zituen espainolez, kasiko gehi minutuko elkarrizketan informazio errepikatze laburek, etzuten izketaldia... Eh, pisua egin Euskara ulertzen ez dutenen edo erdizka ulertzen dutenen belarrietara ez dakigu nola iritsiko zen, hau da eh, bi puntu eta iritzia eh, be, arik eta berezi untan, untaz Euskarari buruz azkenean pausu bat ere Euskadiko irrati baten gandik, orkezlearen gandik behintzat. 2008an argian gehien irakurritakoa, hau da beste titulu nagusia, hiek ere joan urteko bilana egiten dute, eta gehienik irakurriak izan diren artikuluak, zoin diren lehena, Kataluniako independentzia prozesuaren jarraipena, aipatzen dute, bigarren atalean, hainbat austurarekin larri da espo ospitalean treinak harrapatutako mozalegaren aurkako ekintzailea. Hau da, bigarren titulu amak artikulu beraz orotarat. Bestalde, argian beti, emazten segurtasuna onditzeko gauean geltokien artean jaisteko aukera emango du Bilbo Busek. Urtagilaren hogeita bostean, Bilbo Busek onartuko duen araudi berrian txertatuko dute neurria EH Bilduk proposatu eta Udal Gobernuak onartu duena. Eta prefetak berriz bide judizialari ekin dio baionako errikoetxeak euskoa erabiltzaren kontra. Hau da ipar euskal erriko itzaren titulu nagusia, prefetak euskal moneta eta baionako errikoetxearen arteko itzarmenaren kontra judu oraingoan. ingoan. Gazeta puntu eusen ekonomia eta energia, energia eredu berria, ipar euskal Herriko teilatuetan, energia eredu berri bat argitzen ari da, INR elkartearen bidez, herritarren parte hartzea bilatzen duen erakundeak egalak zabaldun editu urte berri untan. Eta bestalde Eleka sailean iritzi tartean hots Joseba Orkeneren arena, urruñako hilerian behin. Sokorri mendian bizitako topaketa baten berri eman du, eh, mendian zegoelarik bertan urbildu zitzaion aitatsi batek azaldutakoa aipatu du idazleak. gazetan irakur gaien presondegietako langileak ere aipagai eh, media bazken eta presondegietan gertatzen diren eh, gertatzen direnak azkenean hainitz aipagai direla tenore hauet edo azken oren eta egun hauetan eta bi formakuntza eh, eskainiko direla salbatzeko edo sokorri gestuak ikasteko emeletzita eta seian hori urtahilean um, megyeva szkenni sétasunak eta butkatzeko prentsa itzuli hau zuduestekin iruditan nundik heldu da uh, itsas bastea basterean ikusten den musasuri hori hau da galderazko ikora uh, ebe hor duzue galdera eta xetasunak edo erantzunak atxemaiteko zuduesten izango duzue hauek ziren prentsan haipagainagusiak tenore untako horreitarazten dautziet uh, eh, amar minuturen inguruan. Gurekin izanen dela maia muruaga kantuz, kantu emankizuna ipatzeko mementuz, gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Miarritzeko Loroial zinegelak eta Lurama Elkarteak eh, ez tabaida eta zinema ustartuko dituzte biharko gaualdi batean, sortziak terretan izanen baita filma bat ikusgai, Zero Fito, 100% bio deitzenena frantzesez, gurekin Iñaki eberroko irigoina txalde hona. Bai, garratzaldeon. Euskal Herriko Laborantza Gambararen amairu urten urtebetetze aste asteburuan sartzen da, eh, biharko gaualdia. Orduan, pestizidioen gaia, usagarria, aurrak lotzen dituen dokumentala, hola labur biltzen aliteike, biharkoa? Bai, bai eta ere uh, eh, erriak, uh, eh, mm. baita filmak bi, bi gainagusi eh, tratatzen ditu, alde batetik e, pozoinik gabe edo pozoinaren eh, ez erabilpen autua egiten dituzten egien e, presentaketa bat. Egan nahi baita egiek beren bide bazter edo barate edo parke eta hori guziak pozoinik gabe nolakude kudeatzen dituzten esplikatia da. E, oa indekukotasun batzun bidez. Eta gero bigarren atal batean da e, bat eskola, eskola edo kantina kolektibuetan eta nola uh, mozkin biologikoak uh, gero eta gehiago saharazten dituzten, eta eta hor, jete, uh, hori guztiak nahi keri batzin baitira, badira lekukotasunak. Hora, uh, sukaldarienak eta otetsienak, eta horrelako. Mm, Azken da pixkate erakunde publikoen uh, nahia, do nahi keria, zein izaiten aldean, ba, pestizidio horiek ez erabiltzeko? Bai, alde batetik biztanda badara nahikeri politikoa, sentzu baterat edo besterat eh, bultzatzeko, eta gero ere eh, bada egeleitatearen eh, talka edo egeleitatearen uh, egoera, eta nunbait behar dira autoriek egiten ere be, lujaldean diren aktoreak ere jokoan txartu, eta ez dakit niko, biologikoan, be, behar dira kantinak uh, mozkin biologiko ekilan fornitu, be, behar dira ere nunbait laborariak uh, ingaiatea direna sailortan, eta eta egien, eh, tekinik egiak ere pozoinik gabe kudeateko, seguraski eh, eh, praktikak pratikak behar dira aldatu, eta hortan ere e, eta inguruan... espazuen espazioen, espazioak lantzen dituzten aktore horiek eta ere behar dituzte behar dira sentzu hortan izan. Eta justuki, laborantza gamberak baluke, bere laborari xarearekin, kantina batzu furnitzeko gaitasuna? Bon, jada egiten da, eh? Mm. Egiten da, eh, nahiko poliki, uh, uh, jada, gure eskolde untan, eskolegian departamentu untan, eta, eta balago ere, baina badira, eh? Adibide, eh, jango uh, interes gajiak sailo hortan, uh, oha, gero ez du, bori, eskolegi korabonantxagan barakoak bakerrik, bultzatzen, eh? Badira, aktore jango hortan, uh, ere mu hortan uh, ustartzen direnak, eta... Ba, ba, ba, ba, egiten da, ba, egiten da, gero ezkira eh, hono eunainako eun e, biologikoan e, segurtatuak, bai, kantinak bainan, badira beste elburu bat zufinkatek ditenak, eunainako gehi eta hola, e, uste dut, e, alibide batzu bat direla, bai, non lortuak direna. Zain da biharko gaualdiaren helburua filma horrek ilan, ez da bai da parte hartuko dutenak ere, pentsatzen biderat, ezagututzea da helburua gaia nunbait edo nuapait? Bai, bon, eh, gabaldi horien eh, helburua eta bereziki biharko eh, tematikaren ideia edo filmaren ideia da justuki gai hori e, Eta, bon, hor badu lujama Kari eta historio, e, lehoial zinegelarek ilan beti lujama Besperan filma projekzio bat antolatzen ginuen, hor ideia zen, uh, justuki zinegelako arduradunek ilan, erbada urtean zehar uh, laborantza gaia, edo la, laborantza tematikak lan dituzten filma batzu presentatzen balire, uh, zendako ez, elgerrek ilan antolatzia eta pixka bat egora ipatzia. Eta hala gertatzen da, hor uh, bihar presentatzea den filma hori, uh, laborantza biologikoa eta lan duela, presentatzen duela, orduan, ustartu gira, uh, <laughs> antzia dut ere, oa bai izin zentzude, zuri galderare, bana... Ebe biharko gau aldiain, eta ez da bai daren eh, edo zenta hori ba, desberdin baitira, Ba, ba, ba, ebe ideia da eh, hori, hori eh, izanen diren gaiak, aipatak izanen diren gaiak, edien dakteratzia, eta eta baditugu beraz gomita batzu segurtatiak uh, gero landa edo zin, filmaretik landa izanen den sola saldia piskatze eta bo, be, baliatuko nahi zer horien izendatzeko, baina badugu um, Doni Banelo itzuneko eh, Santako Eskolako uh, eh, Sokaldare Nagusia, ditzen dena Bruno Mazeti, eta jara uh, eh, Santako Eskolde Kolegio hortan, aspaldi guntan, bai, uh, azken amak urte hortan, berdin, eh, uh, biziki mozkinak eta biologikoan diren mozkinak sartuak uh, dituztela beren uh, menuetan, eta Bruno Mazeti horrek badu uh, gainerat bon, badu esperientzia, badu e, gilatzapena eta gaia hori ongi menperatzen eta osnartia du. Eta uste dut, berak, oza, e, politak e, kondatzen dituen, bederen bere esperientzian, e, bere esperientziatik abiatuz eta bere esperientziaren mugak eta alde baikoak eta esperantzak eta mm. hola izitzen alko da lekukotasun bat. Eta gero berari juntatu dugu uh, Liza chateau den uh, Anderea, bera Eh, ble elkartean animatzaile da, beraz ble eh, lekuko eh, laborantza biologikoaren garatzeko e, struktura oh, nagusia, eh? baina eta lizak justoki eskolekilako zubia laborariak eta eskola eta kantinen arteko zubi hori e, ere ikitzen ari da, edo lotura hori egiten du, eta berak ere bere ofizioa edo lana pixka bat zehaztuko dauku. Eta gero irugarren hitzlari gisa, be, bezuet uh, izanen da. Lohanz bezuet uh, be, administratzaile da, baina horrez gain laboradisa eta biologikoan etxeeko izle. Eta berak ere, uh, oha, eh, ari da, beraz bere, bere esperientziare kondatzen halko du. Mm. Oha, ideia da, ideia da, hor, zabaldiak izanen diren gaiek, uh, izarteak utxadezaten eta eta hor egina den filma hori ere oiartzuna eman, eta beti uh, dinamika berian, eh? galdeak esen eh, suartara doaz, eh, guk ere... Gure, gure einian nahi dugu zentsu uh, usatu bai, hor, eh, lehen astapenean aipatu zu, errietan adibidez, uh, eh, pestizidiorik ez gehiago erabiltzea, eta uh, badira beste teknika batzu, belartzarrak uh, kentzeko, eta bar. Uh, gaur egun uh, pestizidioen lekua uh, tipitzen ari da, zenta bon debekua ez da oraindik pasa, legearen aldetik, eta ordan, uh, ze inetan da hor pestizidioaren lekua? uh, uste dut uh, lege batzu basatea diren, eh? uh, poliki poliki usteko, uh, laborantza mailan ez oraino, uh, bo, badira beti, uh, uh, nola ezan hori, uh, norabide batzu emana direnak beti pitiari buru ez da hola, ez da hono debekubik, baina uh, ez luke luzatu behar, espero dut, Ehm, bo bak izu, nik eh, pentsatzen dut uh, frango mailetan edo frango gaietan uh, gizarteak baduela politikan uh, abantzula, eta nunbait bait berdin uh, eta oinarritik aldaketak hasten direlarik eta normalizatzen direlarik beste pratika alternatiboa guak, ebe gero politikak uh, ditu eta eta halagertatzen da, eta zendako ez besti isi duen edo pozoinen gai hortan eh, hala gertatu, eran nahi baita uh, eh, beberdin nehiek eh, gero eta gutxiago uh, erabiltzen badituzte eta norma lizatzen badin bada ez erabilpen hori uh, gero egetxako izan den da dedekatzia, behinan mm. bon tendentzia laike hori buruz doa, eh? badira initz iniziatiba eskuin ezker erabiltzeko eta debekatzeko edo, edo gabe gabe egiteko eta gaur egungo tendentzia hori buruz doa eta ez dut uste berriz e, eginen duen tendentzia bat adenik. Mm eh, eta horren parean eh, pestizidioaren makro makina handia azkenean, ez?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 Ba, zendako ez, zendako ez beti. Elberan elburia soko eh, kalte egitea, beno, beneficio egitea da, ordean, e, balin bada sos, beste manera bat sos gehiu iteko, berdin, berdin hortara dien dira. Eh? Mm. Zerrofito 100% bio, deitzen da filma, beraz, eh, bihar uh, miarritzeko loroial zinegelan ikusgai izango dena, sortziak territan da itzordua, uh, uh, antolatzen du zinegelarekin eh, batera, eta erramezala, eh, inaki kaipatzen zituen uh, gumitekin uh, ondotik ez da parada, eta talaziz, beraz, larun batean laborantza gamarak, euskal herriko laborantza gamarak, bere amairu urteak ere ospatuko dituela, hain Ekin eh, izan, mondiolo zen inaki berroko irigoin milesker, izan Bai, milesker zeri, biar Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Eta segitzen dugu orain, nosteguneko itzorduarekin eh, tenorontan, gurekin maitugu beti, maia muruaga, atxalde hon? Beti prest, eh? Beti prest, ni beti prest. Eta untxa? <laughs> Bai, bai, hemen eh, bisintxoak eh, abiatuko dira astebuka bukaera ontanen daien, beraz, pentsa. Ah, Puzik. festa egiteko prest ere. Bai, nuski, beti. Eh, lehen errandi da zu, beti bai egiten zinolari deneri, beraz. <laughs> Dena erran behar duzuzuk, <laughs> Ez, ez dena. antenatik kanpo errandi dizudan zerbait izan da. Bai, bosta, sekretua handia? Bai, bai. Beste sekretua initz erraiten dizkizazunak ez dute maiten, hemen, Espero. <laughs> Bom, bihar, kantuz kantu bai. ere eginen duzu, bisintxuetara joan aintzine? Hori da, ah, bai. Eta bihar gain... Bai? Ez, ez, errazu, nor izango da zurekin beraz bihar. Bihar e, beratar batzuk izango ditugu gurekin, bizilagun ah. batzuk. Ah. E, berako talde bat ezagutzeko aukera izanen baitugu, azken tren ezakit eh, izena ezaguntza izun, eh, talde gazte bat da, mhm. banden leian aurkeztu dena urten eta finalera iritsi dena, eta diska bat grabatzeko aukera izan duen ez eh, elkarren, mm, ba, beraien lehen diskauntaz mintzatuko gara. Mm, banden lehia, hori da lehiaketa bat, musika eta bat? Hori da, eta, azko fundazioak eh, aurrera ematen duen aurtero. Eta zu aurten eh, epai maiki idezinen, eh? Bai. Eh. Bai, bai. ah, jitara, ziber da, nola pasatu zen zuretzat? <laughs> Oh. interesgarria izan zen. Bai. Gainera, horra, bai, bilborroken izan zen finala oso leku ederra, eta Bai, gero zaila da, eh? puntuen ematea eta bakizu beti hor ilusio guztia emate dute taldek eta Hori galde egin behar nautzen justuki. Ah, Nola da epaiketa lan hori? Ba, epaiketa alik, egokien puntuatzen saiatzen zara, zure burua uste txiki bada, esango nuke, eta baina interesgarria ere. Bai. Epaiketa interesgarria. Eta hor azken trena taldekoen lana gustura begiratu zenuen? Bai, bai, eh, oso, bai, oso gustura ikusi nuen eta talde gaztea bada ikusten da, ba, ez dakit, bidea izango duen eh, taldetariko bat izanen dela, taldekiden artean Markin Arbelaitz, Manes Ormazabal, Jon Mazizior eta Jokin Pinatxo aurkitzazkegu. Mm eta ara, ba, bertsolari eta poeten letrak eh, agertzen dira bere kantuetan eta rock alternatiboan ari dira, eta nik uste onena beraien eh, musika entzutea dela, eta bihar eh, beraien autik, mm. zetasun guztiak izango ditu. Jokin Pinatxo, badu loturarik estitzu Pinatxo kantariarekin? Bai, uste, uste dut, Ai, ustuta naia dela. Ah, galdeginen dietu, da ere, ordan. Eh. Bai, bai. Eta kolaborazioak izan dituzte Bizkan, eh, badakidan badak entzun dut estitxu eh, pinatxo eta petirekin ere ja. kanturen batean entzuten ditugura eta berako izajetariko batzu beraz hor ere. Hori da. <laughs> Montxa, ebe azken trena hartuko dugu beraz kantu batekin, maila batzu bat gogoan edo Ba, primateak, izaneko kantu, zagatik ez. Primateak, horrekin nagurtzen gira. Kantuz kantu biak, atxaldeko, lauetan eta larun batean, bostetan, ebe, bisintxo honak pasa beraz, zenuntza? Mileskar, <laughs> Ez naiz izango zure eskulan Ez naiz zure ondasun Jaunan Zuroiuek etxea bete dute Alaban egarrez dago Errukirik gabe astintzen tuntzen hauzu Arima oztu arte Hementxe, kantuz kanturen egitaraua beraz bihar, lauetan duzu itzordua maiarekin. Eh? Eta azken trenarekin erran bezala eta nik horrekin agortuko zaituztet. Itz eta ez bihar, baina larun batean bai, atxaldeko lauetan eta igandean berdin, egu erdiko berrien ondotik. Asteuntako kroniken bilduma beraz berri zentzuteko ordua izango da. Artean ere klik-klik egin nahi baduzue, interneten duzu itzordu. E, eh, eta be, kronikak berri zentzuteko, eh, gomitak eh, eta besteak eta sare sozialetan ere. Hortan bazizte ere Twitter eta Facebooken zeitatxe mango duzue. Horek eranik, seiak euskal irratietan izan untxar.